Harpactica ornea. Ho aetos anax ton orneon toi helioe enorae. Ho gyps kai ho corax snesimaiois trefontai. Ho ictinus diocei tus neosus. Aisalon spis dias hierax harpasdusi ta ornithia. Ho asterias harpas deitas peristeras, caitas meis dona ornea.